السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر الأحبة نشكر الله سبحانه وتعالى ونعم ذاك zake بالي na ni katika neema ambayo kwamba kushukuriwa sana Allah subhanahu wa ta'ala ni kutupa uhai mpaka saa hii kukutana kwenye baitu mimbuyuti subhanahu wa ta'ala kuelezana kuhusu dini hii bila shaka au vikao kama hivi bila shaka min ajali ni'ma بالي ذكاو كما هذي مما تمنى السلف نكتيك ذكاو كثير من السلف والبقوة هوفا من سكرات الموت وكيوليزوا ذكوغاني بوقوان بامتاجوتيا قوان بامتفكوسة دنياني كيسو شاكوان زاسمعي مجالس دعو العلماء بالركب يقول كوان زا سماهي هذا قيل أظن معاذ ولا أبو الدرداء موجه كتكواهو <clears throat> أليوليزو أكسيما كتوغياني أكوليزو كتوغياني سيزي وتماني ويندزاكو آخرة كتوغياني وتماني وتقوسا أكسيما موجه هي مزاحمة العلماء بالركب كبقى مغوتك علماء كصوما هذا مما تمنى الصحابة رضوان الله تعالى ثم قال وصيام الهواجر وصيام الهواجر na kufunga siku ambazo kwamba kuna harara sana ala hala mima natamanna رضوان الله تعالى عليهم وإذا من هذه المنطلق تفهموا كما هذه مجالس عظيمة عند الله سبحانه وتعالى مرة نيجي تولزي فضائل هذه مجالس namna gani malaika wanavushuka eh tasawwar ant wewe mwenyewe buka ufikirie الله سبحانه وتعالى متوم يسمى أنا ملائكة سياحون يسيحون في الأرض ونزنقوك وكبات سهيم وقصوم علم ونتوى يستمعون إلى الذكر تصور هذا الفضل والإكرام من الله سبحانه وتعالى نيني ساهي حتى كما هم واني ملائكة نغيب مشركيانا ملائكة ككاهاب كسكيزة قال الله قال رسوله بس إن رئيلو أليتا bila shaka hii ni fadhila kubwa na baada ya kuondoka akipanda juu Allah subhanahu wa ta'ala wauliza kaifa wajadtum ibadi mwakuta vipi waja wangu ila akhiri mwisho wa hadithi akamwambia ashhidukum anni qad ghafartu lahum mimi nawashuhudia kwamba nawashuhudisha ni malaika wangu nimewasamehe madhambi yao yote wale waliohudhuria akasema malaika ya rab fihi wahid lam yajlis lil ilm kuna mmoja amekaa msikitini lakini alikuwa hasikizi elimu na shughuli zake mwenyewe ankat hasikizi elimu na huyo pia asamehewe Allah akamwambia na yeye tieni kwa maghfira tilka alqaum la yashqa ma'ahum jalisuhum hao hao ni watu ambao kwamba madamu yameketi na watu wazuri na yeye hata kama hasikizi elimu tieni ndani kwenye maghfira na afu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo bila shaka هذه مجالس عظيمة جدا na ni vikao ambavyo kwamba wataka vikithiri adatan kawaida sisi huwa tuna daura mbili ya kwanza huwa tufanya kisauni fi masjid Maryam na ya pili huwa tufanya hapa mjini lakini kwenye msikiti huu Masjid Khairat itakuwa ndio mara ya kwanza ni awal daura kwenye msikiti huu tulikifanya msikiti mengine kwa hiyo hii daura sigeni yani toka tuanze daura hizi mwaka wa sita sasa يعني دورة ستة دورة ستة كويو سنوات نيوما تلقوتو كيندليزا دورة كما هزي وجينا لا دورة الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله تعالى عليه نيل دورة مس مريم وتويت دورة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله تعالى عليه أو نمتنا شيخ لك القرعاوي ليوم وليم وحافظ الحكمي رحمة الله تعالى من علماء جازان من علماء جازان نوينجي بنجينها وجوي لكن ممن حملوا لواء الدعوة في الجنوب جنوب المملكة في جازان وغير المناطق زوت تزيل قرى صامتة كلاهما في جيجي فوت تزيلي الذي أسس التوحيد هناك الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله تعالى عليه أكاد الشيخ حافظ الحكمي كنا أحمد النجمي كنا زيد المدخلي رحمة الله تعالى والتشقفة لكن لا زال الخير موجود وهذه سنة الله في الأرض أكيون ركه الله ليتا من جين المهم خير يندلي سسواكم علماء ويت من قائمين عن الدعوة ولله الحمد ولله الحمد كما تلفو تنغزيها وترتيب ودورة ترتيب ودورة تقوى لو تقوى نفتتاحية tutakuwa na mihadhara tatu saizi tutasoma muhadhara mbili alafu baada al-maghrib muhadhara watatu alafu kuanzia kesho tutaanza kusomesha vitabu na tutagawanyiza vitabu kesho zile musawarat kwenye kila somo tutakuwa na tauhid tutasoma matni ya tauhid moja ya al-Imam Ibn Jarir at-Tabari rahimahullah alafu tutasoma matni ya hadithi يا الشيخ السعدي الله يرحمه بهجة قلوب الأبرار ألفنا كون يفقه إذا صوم كتاب النكاح كون منهج السالكين كون منهج السالكين منهج السالكين فيها يا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قيبو يزن ديو متون أو كتب أمباز تفونزو كون يهام سيكو ستة تقريبا أمباو تقوها بإذن الله تعالى قيبو توعومبا انتباه نستماع الذي عنده سؤال أو ليز إن شاء الله مسائل علمية كيوا من يقوليز أنا جوا توجيب كيوا هجوا تتفوت إن شاء الله تولتي يجيب هكذا التعليم هكذا التعليم سلزم كل سؤال ويكون يجيبنا له سلزم لكن طالب العلم يبحث يبحث كيوا سؤال هجوا تكون دكتفوت إن شاء الله أنا تقوى جواب بإذن الله تعالى استكيك تقوى مدم رفسانا تمكربيشا أخونا أبو إبراهيم آه، الأمين سعيد أنزي محاضرة وكي نا محاضرة وتقواني وقفات من سيرة إمامنا إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه إمام من أئمة أهل السنة وواحد من مدرسة المذاهب الأربعة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تقول kusikia machache kumhusu imamu kama huyu hayati yake sira سيرة yake fadhail zake na manaqib باذن الله تعالى فليتفضل مشكورا ماجورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي رفع قدر العلماء وجعلهم بمنزلة النجوم في السماء وخصهم بميراث الأنبياء فيما خلفوه من حكم الأوامر والنواهي وصادق الأنباء أحمده على ما أسبغ من النعماء وأجزل من الأطواء وأسبل من الغطاء وكشف من البلاء وأتاه من السراء وأزاه من الضراء حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد معشر المؤمنين الأحباب المستمعين leo ikiwa ni tarehe 25 ya mwezi mtukufu wa Muharram katika humskiti wa khairat katika mji wa Mombasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au hifadhi na miji mingine ya Waislamu hii ikiwa ni daura ya sita ya mwanachuoni Hafidh al-Hakami rahmatullahi ta'ala alaina wa alayhi biidhnillah tutakuwa ni wenye kutaja katika sera ya mmoja wa wanachuoni wa Kiislamu al-Imam الشافعي المتبي المطلبي رحمة الله تعالى عليه قال الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى أتوى شهودا وحقي نا كذلك أنا أونجز كتك مشاهدي ملائكة واكي وكذلك العلماء وتوى شهودا وحقي نقولي ya kuwa la ilaha illahu yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Mola wa haki anayestahiki kuabudiwa la ilaha illa huwa al-azizul hakim hamna mola anayestahiki kuabudiwa ila yeye Allah subhanahu wa ta'ala al-aziz mwenye uwezo juu ya kila kitu al-hakim mwenye kuweka kila kitu sehemu yake mnasaba katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala awataja wanachuoni na anawafungamanisha ushuhuda wao pamoja na ushuhuda wa malaika wake alkiram kwa kuwa wanachuoni ndiyo waadilifu katika ardhi ya Allah hawa ndiyo viumbe ambao wenye kueneza na kusimamisha uadilifu ni katika mnasaba muhimu sana ilipotajwa vile tutake kuwajua wanachuoni kina nani na tutakapowajua kina nani tujue katika sera yao mpaka wakawa ni katika martaba ya wenye kutambulikana shahada zao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakadhalika hususan katika zama hizi ni mnasib sana na ni dharura kubwa sana sisi kutambua wanachuoni sera zao katika zama ambazo kuwa vyombo vya habari na kila taifa au kila watu wana shughuli za kupigia upatu mambo yao na mara nyingi hutumika wana sanaa tofauti tofauti katika jambo lao sura zao majina yao sifa zao kila sehemu yatabandikwa ukutani au kwenye vyombo vya habari idhaa na am hata kwenye magari pia zitachorwa sura zao jambo hili lina athira lina athari kubwa kwa wale ambokuwa kila siku wanawatizama au wanawasikia na habari zao zikienezwa wacheza mpira wana miziki wana siasa wana biashara na watu tofauti tofauti ikawa hawa watu ambao siku zote habari zao zaenezwa imetia athira katika jil vizazi vya leo hii ikawa kila mmoja anaye fulani ambekuwa ataka kumfanana au ataka kumuigiza katika maisha yake kama ni barobaro basi ubarobaro wake utapata kuwa ina mili kama ni katika riadha basi kunaye fulani amekuwa ajihisi awe kama yeye kama ni katika miziki na uchafu wake tapata kuwa barobaro wavulana kwa wasichana kadhalika wataka kuwaigiza na hivyo hivyo kwenye siasa mtu ambekuwa anayo miyul za kisiasa utapata kuwa kuna fulani ambekuwa amemweka kuwa ni kigezo icon ambekuwa ataka kujifananisha naye mashara alahibba ni muhimu sana tutaje watu bora watu ambao kuwa fadhila zao ni nyingi kwa ulimwengu huu watu ambao kuwa ndio wenye kusimamisha uadilifu warathatul anbiya alayhi salatu wassalam wa innal ulama warathatul anbiya wanachuoni ambao kuwa ni warithi wa mitume alayhi salatu wassalam katika hao wanachuoni ni al-Imam Ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi ambekuwa tumekusudia kutaja habari kidogo katika sira yake huenda ikawa ni ufunguo wa kila mmoja wetu ambekuwa atasikia haya awe na himma na ari ya kutaka kusoma zaidi kuhusiana na huyu imam na wengineo katika ndugu zake katika zama zilizotangulia mpaka zama zetu hizi za leo walillahi alhamdu lazalu kunao wanachuoni na wote walillahi alhamdu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa taufik na sadad huenda katika kusoma sera zao tutakuwa ni wenye kuzirekebisha hali zetu na tukawa watu bora waadilifu katika ardhi hii nukta ya kwanza kuhusiana na alimamu Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi ismuhu majina yake kamili aitwa Abu Abdullah Muhammad bin Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Shafi' ibn Sa'ib ibn Ubaid ابن يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة haya ni majina yake yakifungamana na nasaba ya mtume sallallahu alayhi wasallama abdi manaf bin kusay bin kilab bin murra mpaka kwenye nizar na ismail alayhi salam hinna saba hii ni majina ya huyu mwanachuoni alimamu Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi ama nasaba yake ambayo yafungamana naye upande wa baba yake yajtami'u ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallama fi abdi manaf ibn qusay wataja wanachuoni wa tarikh al-imam adh-dhahabi walimamu ibn Kathir na wengineo kuwa yapatana nasaba yake na nasaba ya mtume sallallahu alaihi wasallama katika babu yake mtume Abdi Manaf ibn Qusay Abdi Manaf ibn Qusay hakadha nasabahu Rabi ibn Suleiman hivi ndivyo mwanafunzi wake Rabi ibn Suleiman alipotaja nasaba ya al-Imam Shafi'i akataja mpaka kwa abdi Manaf ibn Kusai ibn Kilab kwa hivyo ana mafungamano ya kinasaba na mtume wetu sallallahu alayhi wasallama kwa hivyo huwa mimman tahrumu alayhi as-sadaqa min dhawil qurba yeye anapata utukufu wa kuwa na kurba na mtume sallallahu alayhi wasallama na hapo yeye sio katika ambokuwa wanachukua sadaka katika dawil qurba nao ni banu hashim na banu al hawa sadaka kwao haijuzu kupokewa na babu yake yani baba ya babu yake ambaye kuwa ni Uthman ibn Shafi Uthman ibn Shafi huyu ni katika matabi'in na babake Shafi huyu ni katika sigari sahaba yeye katika masahaba wadogo lahu ru'ya alimuona mtume ama alipata kumuona mtume sallallahu alayhi wasallama ama babake Shafi ambekuwa ni Saib huyu ni sahabi ni katika masahaba kwa hivyo wazee wake alimamu Shafi'i wamepata kuwa na daraja za tabii na sahaba sahaba wadogo na masahaba wakubwa rahmatullahi taala alayhi na kadhalika alimamu Shafi'i alikuwa na laqab yani jina ambalo kuwa wakimtambua nayo laqab ambayo kuwa ni maarufu baina ya watu wanachuoni alikuwa lakabu ni Nasir Sunna wal Hadith alikuwa akijulikana kuwa ni mtetezi wa sunna na hadith kwa nini hii itakuja kuhusiana na zama za fitna za alqaulu bi khalqi alquran hawa ni katika watu ambao kuwa walisimama kutetea haki akajulikanwa kuwa ni nasir sunna wal hadith rahmatullahi ta'ala alayhi amma mamake al-Imam Shafi'i ina akwal tofauti kuhusiana na mamake ama ambayo kuwa wengi wanachuoni wataja ni kuwa akiitwa Ashifa binti Arqam bin Nadla Shifa binti Arqam ibn Nadla naye alikuwa ni katika watu wanaotoka Yaman anayo asli ya Kiyaman naye kadhalika ana mafungamano na Mtume sallallahu alayhi wasallama ndipo wanachuoni wengine wakasema yeye al-Imam Shafi'i anayo nasaba na mtume katika upande wa babake na upande wa mamake anayo nasaba pande zote mbili na mtume sallallahu alayhi wasallama nukta ya tatu yahusiana na kuzaliwa kwake Imam Shafi'i rahmatullahi taala alayhi imekuja mapokezi matatu yote ataja Shafi'i alikozaliwa qala al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi taala alayhi باسناده أن محمد بن عبد الله ابن الحكم ابن عبد الحكم قال قال لي محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى عليه اسمع محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم كوا أنبيا محمد بن ادريس يعني الامام الشافعي ولدت بغزه سنه خمسين mimi nilizaliwa katika mji wa Gaza ilokuwa katika nchi ya Palestine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aikomboe kutokamana na maadui alizaliwa Imamu Shafi kule Gaza mwaka wa hamsini baada ya mia moja yani mia na hamsini ndiko alikozaliwa alimamu Shafi'i wa humiltu ila maka wa ana ibnu sanatain kisha nikapelekwa mji mtukufu wa maka nikiwa na umri wa miaka miwili hii ni riwaya ya kwanza kisha riwaya nyingine aitaja Abu Muhammad ibn Abi Hatim rahmatullahi ta'ala alayhi an Amr ibn Sawad qala qala lish-Shafi'i asema Amr ibn Sawad kuwa alimamu Shafi'i aliniambia kuwa ulitu bi Asqalan mimi nilizaliwa katika mji wa Asqalan hii ni riwaya ya pili falamma ata alayya sanatani humiltu hamalatni ummi ila makkah nilipofikia miaka miwili mamangu akampeleka katika mji mtukufu wa maka kisha riwaya nyingine ya tatu kadhalika aitaja ibn abi hatim rahimahullah anna ahmad ibn abdurrahman qala samitu muhammad ibn idris yakul asema ahmad ibn abdurrahman kuwa nilimsikia al-imam muhammad ibn idris ash-shafi akisema ulidtu bil yaman mimi nilizaliwa katika nchi ya Yaman fakhafat alayya ummi abai'a mamangu akaniogopea nisipotee na maksudi yake ni kuwa lugha yangu isiwe ni yenye kuharibika na lugha isiwe ni yenye kupotea wakalat ilhaq bi ahlika fatakuna mithlahum akaniambia nenda uungane na jama zako uwe kama wao katika lugha yani ondoka hapa nenda kwa jama zako nao wako wapi wako maka hizi ni riwaya tatu kuhusiana na kauli ya Imamu Shafi'i alikozaliwa asema al-Hafidh Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi katika tabakati Shafi'ia au Shafi'in hadi thalatha riwayat fi baladi maulidihi hizi ni riwaya tatu za taja alikozaliwa Imam Shafi waja'altu asema hizi riwaya tatu walmashhuru annahu ulida bi Gaza mashhuri ni kuwa alizaliwa mji wa Gaza wayahtamilu annaha bi Asqalan na huenda kadhalika riwaya nyingine ambayo yataja Asqalan ni sahihi alati hiya karibu min Gaza kwa kuwa za kurubiana na Gaza Asqalan za kurubiana na Gaza thumma humila ila makka saghiran thumma intakala bihi ummi ila al kisha akapelekwa maka kisha wakahamia kuelekea Yaman baadaye alhasil ni kuwa riwaya inotaja kuwa amezaliwa Gaza ndiyo sahihi kwani Gaza ndiyo albalad ulikuwa mji wa Palestine nayo yote iko katika eneo la Asqalan iko katika eneo la Askalan ama Yaman alipelekwa kule na yake walihamia kule na mama yake kwenda kuwazuru wajomba zake nukta ya nne kuhusiana na alimamu Shafi rahmatullahi ta'ala alayhi himmatuhu aliyya fi hali sigharihi wa sibahu yeye katika udogo wake alikuwa ana himma juu ya jambo gani قال ابن ابي حاتم عن ابيه سمعت امر بن سواد قال ataja ibn abi hatim kutoka kwa babake kuwa amr ibn sawad asema qala lishafi'i asema amr ibn sawad aliniambia al-imam shafi'i wa kanat nahmati fi shay'ain mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa nina hamu ya mambo mawili nina, mam, nina hamu ya mambo mawili firami wa talabil ilmi katika kufuma au kulenga shabaha wa talabil ilmi na kutafuta ilmu kuketi katika vikao vya ilmu hii nukta muhimu kama tulivyotaja mwanzoni kuna umuhimu wa kuzungumzia sera ya watu wema kwa kuwa mtoto anapokuwa udogoni pale katika miaka ya kuinukia miaka tatu nne tano kabla ya kubalere huwa anayo muyul anayo mambo ambokuwa apenda na itategemea mazingira ambokuwa aleleka aleleka katika mazingira ambokuwa watu wana mapenzi makubwa ya kulenga shabaha akawa kadhalika ni hodari katika ulengaji shabaha ilikuwa ni mazingira ya watu kushughulika na ilmu akatokea mtoto kuwa anapenda alilmu nahmati fi amrain mimi nahma yangu napendelea mambo mawili katika maisha yangu aiywa kurusha shabaha au kulenga shabaha na alilmu asema fanaltu faniltu min hatta kuntu usibu min al-ashara ashara nikawa ni hodari katika kulenga mpaka katika shabaha nilikuwa nikilenga ikiwa ni hadaf kumi napiga yote kumi kumi kwa kumi hakuwa akikosea alimamu katika kulenga fakultu lahu asema amr ibn sawad nikamwambia alimamu shafi aliponitajia nahma yake na ubobezi wake katika kulenga na hakunitajia zaidi kuhusiana na ilmu wasakata anil ilmi alinyamazia kuhusiana na ilmu asema ninapenda tu ilmu fakultu lahu nikamwambia mimi wallahi fil ilmi akthara minka fil rami ambavyo nakuona wewe katika nyanja za kiilmu wewe ni bora zaidi kuliko katika kulenga shabaha kama katika kulenga shabaha ni mia filmia wadhania nini katika ilmu ni zaidi rahmatullahi taala alayhi kwa hivyo watakiwa watoto toka udogoni wazoeleshwe maeneo au sehemu ambazo kuwa kuna fadla kuna wema ambako kuwa kunaenezwa kuna, inezwa nukta ya tano kuhusiana na limamu Shafi'i talabuhu ilmu kutafuta kwake elimu manake ashatuambia kuwa yeye ana hamu na mambo mawili na akatajia ilmu je ilmu hiyo ataja ibn abi hatim kadhalika an abi bakr waraq al humaydi an shafi'i asema abi bakr ambaye kuwa ni mwandishi wa al humaydi katika wanafunzi wa imam shafi asema al imam shafi qala kuntu yatiman fi hijri ummi mimi nilikuwa ni mtoto yatima mamangu akinilea walam yakun ma'aha ma tut, ma tuuti almuallim na alikuwa mamangu hana uwezo hakuwa anapata mali au karo za kumpa mwalimu wangu wakana almuallim kad radiya min ummi an uqlifuhu idha qama lakini mwalimu alikuwa ameridhia na hali hiyo akamwambia mamangu kuwa mtoto wako sitochukua kwake karo za masomo walakin nikiondoka mimi yeye atakuwa ni mwenye kubakia katika kiti changu akiwalakinisha na kuwafunza wenzake yani mwalimu alimpenda mwanafunzi wake alimpenda mwanafunzi wake asema alimam falamma khatamtu alqur'ana qurana dakhaltu al hapo alikuwa amekita katika Qur'an nilipomaliza Qur'ani dakhaltu almasjid nikaingia katika vikao vya msikitini wa kuntu ujalisu ulama wa ahfadhu alhaditha walmas'ala nikawa kule msikitini pamoja na umri mdogo nikiketi katika vikao vya wanachuoni nikihifadhi ahadith na masail za kiilmu wakana manzilu nabi makkah fi shibil khaif na ilikuwa nyumba yetu iko maka katika njia za khaifu za majabalini kadhalika sema kala twalabtu hadha al-amra an khifati dhati al nilitafuta elimu kwa uchache wa mali yani nilikuwa na hali duni za kimali nikawa natafuta ilmu kuntu ujalisu nasa wa atahaffadhu thumma ishtahaitu an udawin ilikuwa nikiketi pamoja na annasa yani wanachuoni nikiketi sana na wanachuoni kisha nikawa na hifadhi sana elimu ambazo kuwa wakizitaja thumma ishtahaitu an udawin kisha nikawa na mapendezo nikapendekezewa au nikatamani kuwa niwe ninaandika yani nikawa nina dawini na kuandika alilmu asema fakuntu aqudu al-ibama wal-aktafa ikawa nachukua mifupa ambokuwa imeandaliwa kwa ajili ya kuandikia faaktubu fiha nikawa naandikia katika mifupa hata mtala fi darina min dhalika hibabun ikawa kila nikiandika ikijaa natia katika hibab hibab ni jarratun adhima mkoba mkubwa uliotengezwa kutokamana na ngozi ikawa yale ambokuwa akiandika anayatia katika mkoba huo mpaka ikawa nyumba imejaa mifupa ambokuwa imeandikiwa alilmu hii ilikuwa nahma yake ya ilmu naye katika um, wakati huo bado ni ni mdogo wakadhalika imekuja mapokezi mwingine ataja al-Khatib al-Baghdadi an Ismail ibn Yahya al-Muzani samitu Shafi yakul asema mwanafunzi wake Ismail ibn Yahya al-Muzani nilimsikia Shafi akisema hafidhtu al-Qur'ana wa ana ibnu sab'i sinin nilihifadhi Qur'an kwa umri wa miaka saba miaka saba ashahifadhi Qur'an na hivi kweli watoto hawa wa umri hiyo sita saba nane kabla ya kumi yatakiwa washughulishwe na jambo hili yatakiwa washughulishwe na jambo hili katika umma walillahi alhamdu watoto wanayo vipawa walakin abawahu na mazingira ambayo kuwa wanainukia ndio upelekea mtoto hili fursa likapotea ikawa tu ni watoto wengi ambao kuwa hawajahifadhi Qur'ani ila wachache hawa wachache waonekana ni wengi katika umma lakini yumkini katika umma watoto wote wakahifadhi Qur'ani asema katika mwaka wa saba au miaka saba nikawa nimehifadhi Qur'an wa hafidhtu al-muwatta wa ana ibnu ashara sinin na nikahifadhi kitab al-muwatta ya nani al-imam Malik aiyo muwatta imam Malik mtoto wa miaka ashara sinin miaka kumi tu شيفادي موطا الامام مالك الله اكبر اسمع ثم روى الخطيب ان الشافي كذلك كتاجا الخطيب البغدادي روايه nyingine kutoka الامام الشافي قال اقمت في بطون العرب 20 سنه كذلك niliwahi kuishi katika majumba يا waarabu wenye 20 sana miaka ishirini akhudhu ash'araha wa lughataha nikipokea na kuhifadhi mashairi yao na lugha yao na warabu ambao kwa kusudiwa ni Hudhail walikuwa ni katika afsahil arab al-Imam Shafi katika udogo wake akawa ni mwenye kwenda kwa hawa na kuishi nao hawa ndio ambao kwa mamake alimtuma kwao akiogopea kuwa ulimi wake usije uka changanya akawa azungumza kiarabu kisichokuwa kiarabu akampeleka katika miji ya maka walikokuwa Hudhail wakizungumza lugha fusha ya kiarabu yatakiwa lugha ihifadhike yatakiwa lugha ihifadhike alichukua miaka ishirini katika jambo hilo mpaka akawa yeye Imamu Shafii azingatiwa kuwa ni hujja katika lugha kama ambavyo kuwa sema Abu al-Abbas Ibn al-Mubarrid katika wanachuoni wa lugha al-Imam Shafi'i hujjatun fi lugha Imam shafii ni hujja katika lugha bali azingatiwa kuwa anayo lugha yeye mwenyewe anayo lugha al-Imam Ash-Shafi'i na amesisitiza sana kuhusiana na jambo la lugha al-Imam Shafi'i kwa kuwa watu ni lugha lugha likienda basi hamna watu mtatawaliwa na wenye lugha ambao kuwa mwatumia lugha yao kama ilivyokuwa leo hii tutumia lugha za watu tukawa chini ya watu lakini tumieni lugha yenu mtakuwa wangwana kadhalika akahifadhi lugha yake lugha sharif al-arabia asema wahafidhtu al-Qur'an na Qur'ani nilikihifadhi ikitajwa kuhifadhiwa Qur'an nadhani sisi tuwafahamu kuwa ni kuwa mtoto akahifadhi kama tulivyokuwa tuhifadhi leo hii la kuhifadhi kwake Qur'an ni pamoja na kiraat na tafsiri yake pamoja na kiraat na tafsiri yake fama alimtu annahu marra bi harfun asema katika kuhifadhi kwangu sijui kuna harfi moja katika Qur'an yanipitia illa waqad alimtu almaana fihi walmurad illa nilikuwa natambua na kujua maana yake na muradi wake alikuwa katika kuhifadhi kwake Qur'an aliposema kuwa amehifadhi Qur'an kwa umri wa miaka saba asema kuwa haikuwa yanipitia aya au herufi moja ila natambua maana iliyokusudiwa na mradi wake mahala harfain ila matamshi mawili tu yalinipita ahaduhuma dassaha mojawapo ni kalima dassaha kad aflaha man zakkaha وقد خاب man dassaha hii kalima sikujua maana yake nini na kalima nyingine wal akhar nasiyahu rawi mpokezi wa habari hii kutoka kwa Imam Shafi akasahau kalima ya pili ni ipi ambayo kuwa ilimpita Imam Shafi kujua maana yake rahmatullahi taala alayhi <clears throat> kadhalika katika habari yake ya kutafuta ilmu ataja al-Hakim النيسابوري عن مصعب ابن عبد الله الزبيري قال قرأ علي الشافعي اسمع مصعب ابن عبد الله alinisomea al-Imam Shafi'i ash'ara Hubail hifdhan mashairi yote ambokuwa wanayo Hudhail kabila la Hudhail alinisomea kwa hifdh kutokamana na hifdhi yake na warabu wajulikana kuwa ni watu ambokuwa kichunga lugha yao na lugha yao ikichungwa katika mashairi basi imamu shafi alihifadhi chote katika mashairi ya Hudayl aliisoma kwa hifdhi yake asema wakana fi ibtidai amrihi yatlubu shi'r wa ayyam an-nas wal adab thumma akhadha fil fiqh ba'd na alikuwa yeye mwanzo wa kutafuta ilmu kwake akishughulika sana na mashairi na tarehe za watu na wal adab na adab kisha ndipo akawa ni mwenye kushughulika na fiqh baada yake alikuja kutafuta fiqh baada ya kumakinika katika kujua tarehe za watu na kubobea katika lugha na kuhifadhi Qur'an na kujua maana yake asema wakana sababu akhdhihi annahu kana yasiru yawman ala dabbati lahu sababu ya yeye kuelekea kuanza kujishughulika na alfiqhu ni kuwa siku moja alikuwa akipita akiwa juu ya kipando chake wa khalfahu katibu liabi na nyuma yake kuna mwandishi wa babangu babake nani Mus'ab anaye mwandishi wake alikuwa nyuma ya limamu Shafi wakitembea <clears throat> asema fatamathala Shafi'i bibaiti shi'rin kisha alimamu shafi ikamjilia kutaja ubeti wa kishairi ubeti wa kishairi kama ilivyokuwa ada mtu ana hifdhi yake basi mara kwa mara atakuwa beti za mjilia au ayat akawa ni mwenye kuzisoma akawa ni mwenye kusoma beti katika beti za kishairi asema faqara'ahu katibu abi bisautihi yule katib mwandishi wa babangu akawa ni mwenye kumgonga limamu Shafi'i kwa kijiti ambacho kuwa alikuwa amekishika akimgonga alimamu Shafi'i thumma qala lahu kisha akamwambia huyu mwandishi mithluka yadhhabu bimruatihi fi mithli hadha mfano wako wewe huenda kujishughulisha na mambo kama haya yani mashairi aina anta min alfiqhi wewe uko wapi na somo la fiqhi yani wewe mwenye murua na heshima na hifdhi nzuri haikupasa ujishughulishe na beti kama hizi za kimashairi yatakiwa ujishughulishe na jambo muhimu zaidi nayo ni fikhi asema fahazzahu dhalika hili jambo likamwingia katika moyo likamgusa moyoni kuwa ingepaswa awe ni mwenye kujishughulisha na jambo muhimu zaidi nayo ni alfiqhi faqasada limujalasati zinji ibn Khalid mufti maka akaazimia toka hapo atenda katika kikao cha mufti wa maka azinji ibn Khalid atao atakuwa ni mwenye kuketi katika kikao hicho akijifunza ilmu thumma kadima alaina falazima Malik ibn Anas kisha alipomalizana na kikao hicho cha mwanachuoni na mufti wa maka zinji ibn Khalid naam akawa ni mwenye kwenda kwa mwanachuoni al-Imam Malik ibn Anas rahmatullahi ta'ala alayhim jami'an kusoma kwake al-hadith hii ni habari kuhusiana na kwanza kwake kutafuta ilmu ya fiqh na ilmu ya al-hadith ama nukta ya sita mashekhe wake al-Imam ash-Shafi'i katika qiraa na katika fiqh na katika hadith ni akina nani ama katika lugha tumeona kuwa amechukua katika kabila la Hudhail mashairi yao yote bali akawa ni hodari katika lugha asema mwanachuoni alimamu Shafi mwenyewe qaratu ala Ismail ibn kustantin Ismail ibn Abdullah ibn Constantine mimi nilichukua qiraat kutoka kwa mwanachuoni Ismail ibn Abdullah Constantine naye alikuwa ni qari umakka ndiye msomi wa Qur'an wa mji mtukufu wa Makka nilichukua kutoka kwake visomo vyote na huyu naye alisoma kutoka kwa wanachuoni wa kiraa Shibl ibn Abbad ambaye kuwa ni mwanafunzi wa Abdullah ibn Kathir katika maaima wa kiraa katika maaima wa kiraa naye Abdullah ibn Kathir ni mwanafunzi wa Mujahid ambaye kuwa ni mwanafunzi wa Ibn Abbas radhiallahu anhu Naam hii ni sanadi yake katika kiraa akawa amemakinika katika katika ilmu ya qiraat na Qur'an amesoma kutokamana na wenyeji wa amma alfiqh asema akadha alfiqh awalan an muslim ibn khalid azinji uh, Ismail ibn Khalid azinji Makkah alisoma kutoka kwa shekhe wake wa maka Ismail bin Khalid Az-Zinji ambaye kuwa ni mufti wa maka naye ni mwanafunzi wa Jurej ambaye kuwa ni mwanafunzi wa Atwa ibn Abi Rabah katika wanachuoni wakubwa katika mji wa maka ambaye kuwa ni katika wanafunzi wakubwa wa Ibn Abbas na Abdullah ibn Zubair na wengineo katika maswahaba yani yeye wanachuoni ambao wamesoma kwao wote ni maima katika masomo yao rahmatullahi ta'ala alaihim ajma'in kisha baada ya hapo akawa ni mwenye kuketi kwa alimamu Malik ibn Anas rahmatullahi ta'ala alaihim akasoma kwake na ilmu alhadith nukta muhimu kujulikanwa ni kuwa zama ambazo kuwa alimamu Shafi akitafuta ilmu kulikuwepo na madaris mbili kulikuwepo na madaris mbili za kifikhi na ilmu katika miji mitukufu au miji mikubwa za Kiislamu katika Baghdad na Al-Hijaz yale Imam Shafi rahmatullahi ta'ala alayhi alipokuwa Baghdad aliketi na ashab wa al-Imam Abi Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi Muhammad ibn al-Hasan huyu alikuwa ni shekhe wake na ni karini wake mwenzake akawa anasoma kwake al-fiqh na fika ambayo kuwa madrasa Imam Abi Hanifa julikanwa nayo ni ar ray wao wamebobea sana upande wa ra'i wamebobea upande wa ra'i al-Imam Shafi akamlazimu mwanafunzi wa al-Imam Abi Hanifa naye mwenyewe ni Imam Muhammad bin hasan ni imam ambekuwa anastahiki kuwa na dhehebu lake bali alikuwa na dhehebu lake ingawa ni katika wanafunzi wa al-Imam Abi Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi akachukua fikhu rai kisha alipoenda maka kwa al-Imam Malik ambao kuwa ni ahlul hadith wal athar kadhalika akakusanya fikhu ya ahli al-hadith ikawa mm, madhhab ya Imam Shafi imekusanya madhehebu mawili ya, ya ahli rai na ahli alhadith mpaka asema alimam Ahmad rahmatullahi taala alayhi kuwa sisi watu wa hadith tulikuwa tume, tumelemewa tulikuwa tumelemewa na watu wa rai yani wanachuoni wa Abi Hanifa walikuwa wametulemea kwa hoja zao na uwezo wao hata jaa na al-Imam Shafi mpaka Mwenyezi Mungu akamleta Imamu Shafi ambaye aliketi nao akasoma madhhabi yao akawa kadhalika amekita katika madhhabi hiyo ikawa yeye katika darasa akisoma pamoja na shekha wake Muhammad bin Hassan shekha akiondoka wale wanafunzi huo wanajigamba na madhhabi yao ikawa anawarudi wote na akawanyamazisha na madhhabi yao bali alimamu Muhammad bin Hassan alipoandika kitabu katika fiki yao alimamu Shafi akachukua kitabu ilikuwa ni masail pasina dalil masail pasina dalil zilizokaririwa katika madhhabi yao alimamu Shafi akachukua kitabu akaeka dalil katika hizo masail adila ambazo kuwa zarudi masail zao ikawa madhhab ya Imam Abi Hanifa mbele ya Imam Shafi imeyayuka Imam Ahmad akafurahi kuwa tumepata mtu ambaye kuwa ametuwezesha kukabiliana na eh, madrasa ya Imam Shafi wakadhalika akawa ni mwenye kuketi na Imam Malik na akawa ni mwenye kusoma madhhab ya ahli alhadith au fiqh ya ahli alhadith mpaka akabobea ingawa hakuzidi wenzake kama ibn Uyaina ambokuwa walikuwa wamemakinika katika hadithi ingawa alikuwa amekusanya madhehebu zote mbili katika madhhabi yake rahmatullahi taala alayhi na alimam ash-Shafi anao mashekhe wengi anao mashekhe wengi ambao kuwa amewataja alimam Abil Hajjaj mizi uh, Mizzi al-Imam mizzi rahmatullahi ta'ala alayhi wanazidi mamia ya mashekhe mamia ya mashekhe wote ni watu ambao kuwa wamemakinika kiilmu wakadhalika ana wafunzi wanafunzi wengi sana wanafunzi wengi na katika hao man akhadha anhu wajtama bihi watafakaha bikutubihi al-imamani na katika hawa katika wanafunzi wake ni maaima wawili as-sayyidani al-kabirani ambokuwa ni wakubwa al-habrani sheikhani lisunna masheikha wawili wa kisunna al-imamu ahmad ibn hanbal wa Ishaq ibn Rahway hawa ni katika wanafunzi wake al-Imam Ash-Shafi rahmatullahi ta'ala alayhi na wanazo vikao pamoja naye vikao vingi sana hususan alimamu Ahmad ndiye amekuwa alilazimu kuketi na alimamu Shafi na alikuwa akimpenda sana alimam shafi kwa ajili ya misimamo yake sahihi katika dini na al-Imam Ishaq ibn Rahway alisuhubiana naye baada ya kunasihiwa na kuvutwa na Imam Ahmad njoo usikize njoo jifunze ikawa mwanzoni hataki kuenda katika kikao walakin baadaye akawa ni mwenye kujuta zaidi alipomtambua al-Imam Shafi elimu yake ikawa anajuta zaidi kwa nini hakuketi naye hakulazimiana naye toka mwanzo lakini kile kichache ambacho kuwa alikipata ikamwezesha kuwa anayo rai na anayo fikhi bali anayo madhhab yake ya kifikhi kama vile alimamu Ahmad akaafikiwa kuwa na madhhab yake ya kifikhi na wote ambokuwa liketi naye wakawa ni wanachuoni wakubwa wenye madhahib za kifikhi mpaka baadhi ya wanachuoni wakasema kuwa hawa wanafunzi wake wote ambokuwa wanazo madhahib ni wajhi min madhhab shafi ni mojawapo za wujuh za madhhab al-Imam Shafi madhhab Imam Ahmad ni katika wujuh za madhhab Imam al shafi hii ni katika fadla za huyu mwanachuoni rahmatullahi taala alayhi nukta ya saba kuhusiana na fadla zake al Imam Shafi anazo fadla nyingi biktisar asema Daud ibn Ali al-Dhahiri katika wanachuoni wakubwa ambaye pia alimlazimu Imam Ash-Shafi asema ijtama al shafii min al fadhail ma lam yajtami li ghayrihi yeye amekusanya fadhila ambazo kuwa zipatikani kwa wenzake katika wanachuoni fa awwalu dhalika sharafu nasabihi ya kwanza kabisa katika fadhila zake yeye ana nasaba ya kisharifu anayo nasaba ya kisharifu kwa kuwa ana mafungamano na mtume sallallahu alaihi wasallam wa mansabihi na kadhalika mansib yake al-Imam Ash-Shafi yeye alikuwa ni qadhi Baghdad rahmatullahi ta'ala alayhi na alikuwa ni imam wa madhhab wa annahu min rahati nabi sallallahu alaihi wasallam yeye ni katika jamaa za kimtume sallallahu alaihi wasallama wa minhu sihhatud din wa salamatul mutaqad na katika fadhila zake yeye alikuwa ni mtu wa dini sahihi na akida ilokuwa nzuri akida ya ahli sunna wal jamaa na ana maelezo mengi na maneno mengi kuhusiana na akida ya ahli sunna wal jamaa ومنها سخاوه النفس kadhalika alikuwa ni mtu mkarimu hana uchoyo waminha maarifatuhu bisahihi alhadith wa saqimihi alikuwa ni katika fundi wa hadith ومنها معرفته بناسخ alhadith wa mansukhihi kadhalika alikuwa ni mwanachuoni wa usulul fiqh hasa katika mlango wa an-nasikh wal mansukh wa minhu hifdhu likitabillah alikuwa ni hafidh wa kitabu cha Allah wa hifdhu li akhbari rasulillah wa ma'rifatihi bisirati nabi wa bisirati khulafaihi radiyallahu anhum akijua sira za mtume na masahaba zake na makhalifa zake kadhalika ومنها كشفه لتمويه مخالفيه alikuwa kadhalika ni mtu macho katika kutambua hila za watu wa hila kama vile mu'tazila katika zama hizo na jahmia ambapo kuwa walikuwa wameshamiri na wana vitimbi alikuwa alimamu shafi akiwatambua waminha taalifuhu alkutub alqadima walhaditha alikuwa kadhalika amebobea katika uandishi wa vitabu katika madhhab yake ya mwanzo na madhhab yake geni ila ghairi dhalika min alfadha'il kathira miongoni mwa fadla nyingi ambazo kuwa alikuwa nazo alimamu Ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi na wanachuoni nukta ya saba na ya, nane na ya mwisho wamemtaja kwa uzuri wote wote walimtaja kwa uzuri tukianza na mwanafunzi wake al Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhi ambekuwa amemtaja kwa uzuri na amemridhia bali imekuja akisema idha su'iltu an mas'alati la a'rifu fiha khabaran lau nilikuwa nikiulizwa mas'ala sijui kuhusiana na habari yote nayo yani sina hadithi ambayo nitategemea yakulu asema fakultu fiha biqauli shafi'i radiyallahu anhu li'annahu imamun alimun Quraishin alimu Quraishin asema nilikuwa nachukua kauli ya Imamu Shafi'i nikitumia kuwa ndiyo jawabu langu kwa kuwa yeye alikuwa ni imam katika wanachuoni wa Kikureish wakadruya ani nabii sallallahu alaihi wasallam annahu qala akataja nam kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amesema Allahumma hadi Quraishan fa inna fa inna alimuha yamla tibaka al ilman e Allah waongoze makureish kwani mwanachuoni wa kikureish atakuwa ni mwenye kujaza ardhi kwa elimu Allahumma kama adaktahum adaban faadhikhum nawalan e Allah kama ulivyo waonjesha makureish adhabu basi waonjeshe rahma yako nao ni kwa huyu imam al-Imam Ahmad alikuwa kifasiri hili kuwa huyu mwanachuoni aliyokusudiwa hapa ni al-Imam Ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi wakadhalika hadith inna Allah yaqdi fi ras kulli mi'ati sana rajulan yu'allimu an-nasa dinahum asema al-imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi fa nadarna fa idha fi mi'ati al-ula Umar ibn Abdul Aziz hii hadith kuwa katika kila miaka mia moja Mwenyezi Mungu huleta ambaye ana ijadidisha hii dini na mwanachuoni mwenye kujadidisha akasema Imam Ahmad tukatizama katika karne ya kwanza mia moja tukapata kuwa ni Umar ibn Abdul Aziz wa fi thania na tupotizama katika karne iliyofuatilia tukapata kuwa ni al-Imamu Ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi kadhalika katika sanaa yake al-Imam Ahmad asema wa inni la ad'u lish-Shafi'i منذ 40 sana fi salati mimi nilikuwa toka miaka 40 namuombea al-Imam Shafi'i khair katika swala yangu kila nikiswali siachi kumwombea na hili kadhalika limepokewa kutoka kwa al-Imam Abdurrahman bin Mahdi na Yahya al-Qattan wote wakimwombea al-Imam Shafi'i khairan katika swala zao kadhalika imepatikana ambaye kuwa alikuwa akimwapiza al-Imam Shafi'i kama vile vile kunao ambaye kuwa anamwombea imepatikana katika zama zake min muasirihi alipohamia Masr naam akapata kuwa madhhab iliyokuwa pale ni madhhab ya almalikia ikawa kutokamana na ilmu yake na taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala watu wakawa ni wenye kumwelekea Imam Shafi wakabadilisha madhhab wakawa waingia katika madhhabi yake asema Ibn Abdul Aziz al-Ash'ath Ibn Abdul Aziz wa inni kuntu la adu alayhi mimi nilikuwa namuombea namwapiza alimamu Shafi asema kwa nini asema nilikuwa ninasema katika swala yangu Allahumma amit Shafi ewe Allah mchukue huyu bwana fa innahu yumitu almadhhab kwa kuwa huyu atufishil atumalizia madhhab yetu madhhab ya almalikia ilikuwa namwapiza mimi Mwenyezi Mungu tuondolee huyu huyu bwana yote ni katika fadhila yake sio kwani ni kumwapiza hiyo bali ni kwa ajili ya ile kupenda madhhab yao rahmatullahi ta'ala alaihim jami'an alimamu Shafi'i aliishi miaka 54 na nne yani ni umri mdogo sana kulinganisha na wanachuoni wenzake waliishi miaka nyingi sabini themanini lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitia taufiki katika maisha yake katika makubwa ni kuwa akaacha nyuma yake madhhab mpaka leo hii yatajwa madhhabu al-Imam Ash-Shafi'i na watu wanarejelea katika fikihi yake katika kuifahamu dini hii ni baraka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa umri wa mwanadamu umri mdogo lakini Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ndani yake barakati nyingi na khair nyingi kwa haya machache tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awarehemu wanachuoni wetu wa Kiislamu ambokuwa kwao Mwenyezi Mungu amehifadhia dini hii na tujalie sisi katika wiratha wa hao wanachuoni tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atubariki katika umri wetu na inusuru dini yake na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbi wa sallam barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Allah طيب جزاك الله خير بارك الله فيك مشكور الله سبحانه وتعالى تمشكرنا الأخ الأمين وهي نبذة يسيرة من سيرة الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة أمتوم عليه الصلاة والسلام لا يسمى الأئمة من قريش الأئمة من قريش نعند سباب من بخاري أكان ذا كتاب شاك نا حديث يما شيخ ذاك مبين قريش سكوزوت هم أئمة لذلك برع الإمام الشافعي رحمه الله وإمام أحمد رحمه الله لماذا سبب وتويل نقرشي وتويل نقرشيان على كل حال ساسني محاضرة وبيلي نا تمشكوا ذاك كذاكو كدوغو معلش على كل حال محاضرة وبيلي تقوى فيها مسألة رقائق رقائق القلوب كدوغو نيويو فانيا كوتو سنجينة يحتاج دواء تسكز الرحلة إلى الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى وهي رحلة الموت وما يتعلق فيها إذ مواضيع مهم جدا من باب انفتاح الدنيا والغفلة الإنسان سكزت عنده غفلة وإن شاء الله تعالى تموكر بشاء الأخ فيصل aje atuelezee insha alotuandalia kuhusu almaut wa ma yataallaq fiha falyatafaddal